Decembra mēneša otrā, otrā diena un kopā ar jums esmu es, iepais bīskaps Viktors Tulpins. Un kā parasti, iesāksim šo katehēzi ar nelielu lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Svarenais mūžīgais Dievs, kas esi dāvājis mums šo jauno baznīcas gadu, jauno liturģisko gadu, kurā Mēs gatavojamies Tava dēla atnākšanai, mēs lūdzam, sūtī arī mums tādu drošu gāru, mēs spētu iet cauri šim laikam, uzņemoties arī varbūt kādu zinām atteikšanos, lai šī sagatavošanās Kristus dzimšanas svētkiem, lai tā tiešām priekš mums būtu pēc iespējas labāka, pēc iespējas pilnīgāka, ka mēs varētu šo svētkus svinēt ar lielu prieku, piedzīvojuši arī zināmu šķīstīšanos no tā, kas ir mūsos vēl nepilnīgs, kas mūsos vēl ir vājš. Nu, lūdzam, sūti savu garu, lai šajā dienā no jauna mēs būtu atvērti tavam vārtam, un mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, tavu dēlu, mūsu kungu. Āmen. Jau iepriekšējās katehēzēs mēs iesākam tādu kā nelielu ciklu par svēto rakstu vārdiem, kurus Kristu, kur Kristus saka – kas gribu būt mans māceklis, lai ņemtu savu krustu un seko man. Jau iepriekšējās katehēzēs mēs pārdomājām, kādi ir krusti, kādi ir šo krustu veidi, ko mēs varam piedzīvot savā dzīvē. Proti, ka ir iekšējais un ārējais krusts, ir krusts, kas nāk no Dieva, no cilvēkiem, no mums pašiem vai no ļaunā gara. Tāpat var būt labi krusti, tie ir tie krusti, kas mums kalpo mūsu pestīšanas labā, bet ir arī ļaunie krusti, kurus uzņemoties, varbūt mūsu dzīvē kļūst vēl viss ļaunāk, jo to iemesls, jo to cēlonis ir ļauns. Tad eh, ir arī tādi krusti, kurus mēs paši meklējam vai kas atrod mūs. Lieli un mazi krusti, kā arī to, ka katram no mums tiešām ir savs krusts, attiecīgi pēc mūsu stāvokļa, arī pēc mūsu aicinājuma, un arī no citiem apstākļiem mēs varam teikt, ka katram ir savs krusts, kurš mums ir jānes. Un e, visbeidzot, mēs nonācām arī pie tā, ka jautājumu, kāpēc Dievs ir devis pasaulē tik daudz un dažādus krustus un grūtības, kā arī pie tā, ka tiešām šis krusts, ko mēs piedzīvojam, ka mums tas ir jānes pacietīgi, jābūt pacietīgiem savā krusta nešanā. Un šodien turpinot, varbūt tā tēma nebūs tāda pārāk vienkārša, bet vispirms pārdomāsim tieši to, ka krustu mums ir jācenšas nest ar priecīgu prātu. Ja kāds ir pacietīgs krusta nešanā, tad viņš arī viegli, un, e, viegli spēs to nest arī ar tādu priecīgu prātu. Un šeit nav runa par kaut kādu mazohistisku baudas gūšanu. Ir jāievēro mums, ka pats Kristus ļoti ilgojās ēst ar saviem mācekļiem lieldienu jēru pēdējās vakariņās, pēc kurām viņš viņu negaidīja nekas cits, kā vienīgi krusts. Viņš apzināti gāja savu ceļu, un kādu ceļu? No pēdējo vakariņu nama uz Eļas kalnu, no Eļas kalna pie Pilāta, no Pilāta nama uz Kalvārijas kalnu. Un pa ceļam viņš ne tikai nesa savu krustu, bet spēja arī mierināt raudošās sievietes, teikdams, lai tās neraud. Tādā veidā parādot, ka Krusts ir jānes nevis raudot, bet gan ar prieku. Tas ir viņa uzmundinājums arī, ko mēs dzirdam Mateja evaņģēlijā, Kalnas prediķī, ko Kristus saka saviem mācekļiem un klausītājiem. Svētīgi jūs esat, jū, ja jūs manis dēļ ļaudis nievās un vajās un visu ļaunu par jums runās. Priecājieties un līksmojiet, jo jūsu alga debesīs ir liela. Tāpēc arī viņa mācekļi bija prieka pilni krustu nesot, un, kā mēs lasām apustuļu darbu grāmatā, viņi priecīgi aizgāja no augstās padomes, jo viņi bija atzīti par cienīgiem ciest Jēzus vārda dēļ. Svētais Jānis Kristostoms saka par šo gadījumu: Pieminiet šos apustuļus, jo kad viņus sita un vajāja, kad viņiem bija jāiztur neskaitāmas mocības un sāpes, viņi bija priecīgi kā, kā to sacījis arī svētais Pāvils. Es negribu ne ar ko citu lepoties, kā vien ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu. Un droši vien ne tikai ar to, pie kura kungs ir cietis, pie kura viņš bija piesis, bet arī ar to, ko kungs viņam ikdienas ir uzlicis. Daudzās vietās mēs dzirdam šo apustulī sakām, mēs lepojamies arī mūsu ciešanās es priecājos par savām ciešanām. Un šo prieku viņš pamudina, uz šo prieku viņš pamudina arī citus, jo krustā un ciešanās nav nekāda cita prieka, kā vien sirds prieks. Ar svēto apustūli Pāvili arī saskan tas, ko saka svētais Pēteris. Priecājieties, ka jums ir līdzdalība Kristus ciešanās Mums gan šķiet ir pretēji. Krusts nerada prieku, un tādēļ varbūt mēs bieži vien sev jautājam, kā varam būt priecīgi, ja esam apkrauti ar smagu krustu. Tad ieklausīsimies pamudinājumā, ko mums saka svētie raksti. Esi drosmīgs un stipru garu, pavisam drīz tevi iepriecinās Dievs. Gaidu jūs, kungu, saka ķēniņš Dāvids 27. psalmā. Esi bija drosmīgs un priecīgs, liec stiprai būt savai sirdī un ceri uz kungu. Un priecīgiem mums ir jābūt ne tādēļ, ka mums ir uzkrauts krusts, bet prieks dot stiprumu un spēku un panest krustu. Turpretī nomāks gars, kā saka svētie raksti, izžāvē kaulus. Un ja sirds ir norūpējusies, mazinās arī drosme. Tāpēc daudzās skumjās un nopūtās krustu nevar ar prieku nest, jo skumjas izsūc visizcilāko un dzīvinošo spēku, kas ir nepieciešams šajā darbā, un to izžāvē kā karsts vējš. Tāpēc gudrais vīrs pamudina. Nepamet savu dvēseli skumjās un nemoki pats sevi savās domās – jo skumjas jau daudzus ir nonāvējušas un nenes nekādu labumu. Tādēļ arī svētais Pāvils izslēdz skumjas no tām pazīmēm, kas raksturo dieva kalpus. Viņš mudina tos priecāties tad, kad ir noskumuši un tieši cerības dēļ, kas balstās uz tik skaistiem augļiem, kuri mums nāk no krusta. Tad, ja to nesam tā, kā tas pienākas. Šajā cerībā priecājās arī pats apustulis, kad viņš par sevi saka: Visādi tikām spaidīti, ārēji cīņā, iekšēji bailēs, kamēr viņš arī piemetina: Es esmu prieka pilns visās mūsu bēdās. Svētais Jānis Krizustoms saka: Svētais Pāvils redzēdams ikdienišķos kārdinājumus līdzīgi lavīnai nākam pār sevi, nav priecājies un līksmojies citādi kā kad, viņš būtu pašā paradīzē. Tāpēc, kas sevi iepriecina ar to prieku, to nenomāks nekādas rūpes, bet kam šī prieka nav, tādu pārvar un sagūsta pavisam viegli ik viens uzbrukums. Un ar to notiek īstenībā līdzīgi kā ar kādu, kas ir apbruņojies ar vājiem ieročiem. Tiek viegli, viņš tiek viegli ievainots no ikviena sitiena. Neviens ierocis nav stiprāks, kā būt līksmam kungā. Tas gan prasa lielu tikumu, lai krustu nestu ar sevišķu, pāriplūstošu prieku. Bet ja šādu prieku, ja šādu garīgo augstumu nevaram sasniegt, tad ir jānes savu krustu ar tādu prieku, kādu spējam, un nav jāļauj sevi skumdināt krusta smagumam jo, kā saka svētais Jānis Hrizostoms, tā arī dzels un āmurs ir cieti, bet tie gatavo sudraba traukus, un to, kas līgs, dara taisnu. Un ja tie nebūtu smagi un cieti, tad tie nevarētu līko padarīt taisnu un līdzenu. Tātad domāsim, ka ar krustu, kam gan izskata pēc šai dzīvē ir vairāk skumju kā prieka, ir arī līdzīgi bet tikai izskata pēc, jo tas pats svētais Jānis Hrizostoms saka, krusts patiesībā nav nekāda skumja lieta, bet to tikai uzskata par tādu. Tas nes pēc tam saldus augļus tam, kas ir vingrinājies krusta nešanā un ciešanās. Tu atrod iemeslu skumjām, jāplūko bēdas pēc to dabas, bet iemeslu priekam ja tu aplūko to augļus un derīgumu. Daba mēdz radīt bēdas un sāpes, bet sagatavotais prāts pārvar dabu. Un te mēs varam atcerēties bērnībā kādreiz dzirdēto tautas dziesmu, ka acis darba izbijās, rokas darba nebijās, rokas darba nebijās, rokas darbu padarīja. Tomēr atcerēsimies, ka nav liekts nest krustu arī ar tādām skumjām, kas notiek pēc dieva prāta, kas ir gandarīšana. Nevaram ļauties vienīgi pasaulīgām skumjām, jo tās nomet no sevis krustu. Labas ir pirmās skumjas, saka svētais Jānis Krizostoms, labākas par visiem pasaulīgiem priekiem. Arī kungs sauc tos par svētīgiem, kas skumst, Vecajā derībā Tobijs bija noskumis, kad palika akls, jo tad, kad eņģelis viņam pasludināja prieku, viņš atbildēja: Kāds man vēl var būt prieks, kad sēžu šeit tumsībā un neredzu vairs debesu gaismu? Un tomēr svētie raksti apstiprina skaidriem vārdiem, ka viņš nav jutis pret dievu pārmetumus vai īgnumu. Kad Kristus tuvojas savu ciešanu stundai, Viņš arī sāka trīcēt un skumt. Mana dvēsele ir noskumusi, viņš saka, tā ir noskumusi līdz nāvei. Tā sacīja arī svētais Pāvils. Manā sirdī bez pārtraukuma ir lielas skumjas un sāpes. Bet Kristus un Pāvila skumjas nav bijušas pret krustu, bet gan pēc dieva prāta. Tā bijusi iekšējā cilvēka, iekšējā cilvēka cīņa ar ārēju. Tāpēc svētais Pāvils saka, es redzu kādu citu likumu savos locekļos, proti iekāres, kas pretojas mana gara likumam. Un tāpēc, ka viņi šai cīņā uzvarēja, iekšēji sakoja liels klusums un miers sirdī. Un jau pieminētais svētais Jānis Krizostoms saka, tas ir brīnišķīgi, ka nevien pasaulīgās skumjas, bet arī prieki nes vislielāko zaudējumu, bet garīgajā dzīvē notiek pretēji. Tur neviens kumjas, bet arī prieki satver un ieslēdza sevī lielas visu labumu bagātības. Tagad dosimies nelielā mūzikas pauzē, lai pārdomātu par krusta nešanu ar prieku. smieklā iet un strādāt un kalpot, būt kaunā. Jā, kaunā, mm, jā, kaunā, vislielākā laime ar Kristu būt kaunā. Jā, kaunā. vislielākā laime ar Kristu būt kaunā. Dziļāk vēl dziļāk izsmieklā ieiet un strādāt un kalpot, būt kaunā. Kur patiesība ir Abruce, kas nedzīst, tur iebēgt, iebēgt no ļaunā. Jā, kaunā, mm, jā, kaunā, vislielākā laime ar Kristu būt kaunā. Jā, kaunā. lielākā laime ar Kristu būt kaunām. mūzikas pauzes un turpināsim mūsu pārdomas, ja pirms tam teicām, ka krusts ir jānes ar prieku. Tagad pārdomāsim, kā krusts ir jānes arī pastāvīgi. Bet tiešām tas nekā nelīdz krustu ņemt uz sevis un to panest, panest kādu brīdi. Tas jānes pastāvīgi, jo Nevis tas kļūst svētīgs, kas iesāk, bet gan tas, kas iztur uzsāktajā līdz galam. Lai ar prieku un pastāvīgi nestu krustu, mums Kristus ir kā paraugs, kas pats pie krustā atdeva savu garu un bija gatavs drīzāk atstāt savu dzīvību nekā krustu. Šo pastāvību viņš ir licis mums atpazīt arī ar to, ka Viņš ļāva sevi pienaglot pie krusta. Ar to viņš ļāva mums saprast, cik lielu dedzību, ar cik, ar cik lielu dedzību krusts ir jāapskauj un ar kādu pastāvību tas ir jānes un ir jāiztur šī krusta nešana. Apkārtējie ja toreiz Kristum kliedza, ja tu esi Dieva dēls, tad nokāp no krusta, bet kā saka svētais Jānis Krizostoms, tāpēc viņš nenokāpa no krusta, jo viņš bija Dieva dēls. Un arī mēs nedrīkstam pamest krustu, ja gribam būt Dieva bērni pēc kunga parauga, kas dod mums tādu dagošu pastāvības lāpu un ar tās gaismu aizzen šo dzirdēto vārdu tumsu, nokāp no krusta, ja tu esi Dieva dēls. Jo ja šos vārdus cilvēki sacīja patiesiem Dievam, tad arī mums tos nāksies kādreiz dzirdēt. Un e, kad mēs uzņemsimies savu krustu, tad neizslēgts, ka dzirdēsim ārēju vai iekšēju šo balsi, kas mums to saka. Bet ar svēto apustuli Pāvilu Mums jāatbild. Es es, ar Kristu es esmu piesists krustā un dzīvoju vairs nes, bet manī dzīvo Kristus. Tātad neatstāsim krustu vispirms tādēļ, ka esam pie tā piekalti. Un otrkārt tādēļ, ka uzņemamies to ar Kristu un nekā citādi. Svētais Pāvils, kas savu pastāvīgu pie krusta apliecināja visas pasaules priekšā, saka, kas mūs spēs šķirt no Kristus mīlestības, tas ir no krusta, jo tas ir visaugstāk, tā ir visaugstākā mīlestības zīme. Viņš turpina, vai bēdas, vai bailes, vai izsalkums, vai kailums, vai briesmas, vai vajāšanas, vai zobens. Lūk, cik stipra ir Pāvila cerība ka viņš krusta un ciešanu dēļ pats negrib no krusta šķirties. Jā, viņš zina arī to, es esmu drošs, viņš saka, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne spēki, ne varas, ne tagadējais, ne nākošais, ne stiprums, ne augstums, ne dziļums, ne arī, kāda cits, ne arī kāds cits radījums mūsu šķirs no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzu mūsu kungā. Lūk kāds nepārvarams gars nesot krustu. Ja tomēr mēs nevaram ar tik lielu drošību par sevi teikt, tad neviens mums nevar aizliegt, ka lūdzam sev ar, iep, arī iepriecinošu cerību no dievišķā labuma. Ik viens gan nevar sacīt, es droši turēšos pie krusta bet viņš var teikt, es ceru ar dievišķā žēlastības palīdzību palikt pastāvīgi pie krusta, jo, ja Dievs ir ar mums, kas tad ir pret mums? Tāpat, ja dažu brīdi uzmācas domas vai cilvēki, kas saka, tev nav nekādas palīdzības no Dieva, tāpēc pamet krustu, tad atbildēsim kopā ar ķēniņu Dāvidu. Kungs, Tu esi mans uzturētājs, un celsi mani godā. Tu pacelsi manu galvu. Es nebīstos no tūkstošiem, kas saceļas pret mani. Kungs piecelies, palīdzi man, mans Dievs. Un neviens sveši, bet arī tuvākie var mūs kādreiz atrunāt no krusta, kā tas bija vecajā derībā ar svētiem vīriem Ijabu un Tobiju jo kā ieba draugi viņu izsmēja, tā arī Tobiju izzoboja viņa radinieki un paziņas, kad viņš bija kļuvis akls. Viņa sacīja, kur ir tava cerība, kuras dēļ tu devi dāvanas un apbedīji mirušos? Un viņa sieva teica, tagad tavas cerības kļūšas tukšas, un kam ir derējušas tavas dāvanas, to tagad redz. Bet, saka svētais Ciprians, tāpēc, ka viņš bija nostiprināts Dieva bijībā un apbruņots ar stipru ticību pārvarēt visas pretestības, viņš ciešanās nepadevās savas sievas kārdinājumam, bet gan ar vēl lielāku pacietību pamudināja Dievu uz žēlastību un apžālošanos. Šādai pastāvībai krustu nesot, arī mums jāseko ja gribam būt Kristus un viņa svēto sekotāji. Tiem, kas grib novērst mūsu ilgas pēc krusta, vajag atbildēt ar šī paša vīra vārdiem. Ja mums ja nebūs, jums nebūs tā runāt, jo mēs esam visaugstā bērni un gaidām uz dzīvību, ko Dievs dos tiem, kas ticībā nekad nav no viņa novērsušies. Tas nozīmē tiem, kuri pastāvīgi iztur krusta nešanā. Šo pastāvību mums māca arī visvētākā jaunava Marija līdz ar citām sievietēm, par kurām evaņģēlists Jānis raksta pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte Marija, viņa mātes māsa Marija Kleofa sieva un Marija Magdalēna. Ko nozīmē stāvēšana ja ne pamācību pastāvībā, jo, kam, kam, eh, jo kā tam, kas stāv, ir taisnas ķermenis, tā arī pastāvīgais ir ar taisnu garu. Pieņemsim pamācību arī no Kirēnes sīmaņa. Kad viņš gāja garām Jēzum krustaceļā, nākot no lauka, viņš nedomāja par krustu, bet viņu piespieda krustu nest. Tomēr viņš palika pastāvīgs, un uz ko viņu sākumā piespieda, to vēlāk viņš nesa brīvprātīgi un izturēja pie krusta līdz galam. Neviens krusts nevar mūs sastapt, lai arī tas nāktu no kā nākdams, ko mēs sākumā tā pilnīgi gribētu, un ko mūsu pacietība un pastāvība nevarētu padarīt arī par Kristus krustu. Mēs drīkstam Dievu lūgt, ja krusts mums šķiet smags, lai viņš mūs, at, viņš mūs no tā atbrīvo, jo arī Kristus savas laicīgās dzīves dienās lūdza to, kas viņu varēja izglābt no nāves, bet vienmēr ar šo papildinājumu – Tavs prāts, lai notiek. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, un ne mans, bet gan Tavs prāts, lai notiek. Tas ir tikai taisnīgi, saka svētais Jānis Krizostoms, jā. Atstājam Dieva ziņā to laiku, kad eh, mūsu bēdām jābeidzas. Mūsu darbs ir tas, ka dzīvojam svētumā un kļūstam tikumīgi, bet atņemt bēdas, tas ir Dieva darbs. Tas, kas nolicis krustu uz un kārdinājumu laiku, tas pats arī zina, kurā laikā bēdām ir jābeidzas. Pat ja vēlamies to, Dievs mūs neatbrīvos no krusta, jo iespējams vēl neesam diezgan šķīstīti. Arī zeltkalis turpina svētais Jānis Hrizostoms. Tik ilgi neņem zeltu ārā no krāsnes, kamēr tas nav diezgan tīrs. Dievs tāpat nenoņem krustu, līdz viņš mūs pilnīgi nav šķīsti. Lai neietu kārdinājumā, mēs gan drīkstam Dievam lūgt mums nesūtīt šo vai citu krustu. Bet ja tas mums uzlikts, turpina svētais Jānis Hristums, tad mums tas jānes vīrišķīgi un pacietīgi. Nekad nebūsim stipri un pastāvīgi, ja bēgsim no krusta, bet gan ja to pacietīgi nesīsim, ja bēdas, jo bēdas krietnu cilvēku padara vēl stiprāku Svētais Pāvils saka, ja esmu vājš, vājš un kļūstu šaustīts, tad es esmu stiprs. Un tas nav nekāds brīnums, saka svētais Jānis Krizostops, ja Dievs dod bez kārdinājumiem un krustiem arī labu iznākumu un vienmēr palīdzību. Bet kā labi iesakņojušos kokus nepārtraukti vēji no visām pusēm loka un nevar ar saknēm izraut, bet ja tāpēc vēl stingrāk stāv zemē, tā arī kārdinājumi un pretestības nepārvar dievu mīlošu dvēseli, bet gan panāk vēl lielāku pacietību un pastāvību. Tāpēc tad, ja mēs saļimstam zem krusta, šos kritienus nepierakstīsim krustam, bet gan sev. Jo turpina svētais Jānis Hrizostoms teikdams, nevis kārdinājumi paši par sevi mēdz būt krišanas iemesli, bet gan kūtrums, kuru skārdina. Ka to panāk nevis uzbrukumu smagums, bet gan gara kūtrība, skaidri apliecina arī kungs, kad viņš saka, ka šos manus vārdus dzird un tos pilda, tas ir pielīdzināms gudram vīram, kas savu māju uzcēla uz klints. Gāzās lieti, nāca ūdeņi, vēja pūta un gāzās pār māju, bet tā nesabrūvē, jo bija cautavs klints. Bet kas manus vārdus dzird un tos nepilda, tas līdzīgs negudram cilvēkam, kas savu māju uzcēla uz smiltīm. Nāca lieti, nāca ūdeņi un pūta vēji un gāzās pār māju, un lūk tā sabruka, un tā sabrukums bija liels. Vai tu redzi Turpina svētais Jānis Rizostoms, ka sabrukuma iemesls bijis nevis vētru brāzieni, bet būvētāja muļķība. Jo kā vienā, tā arī otrā gadījumā gāzās lieti, kā vienā, tā otrā gadījumā pūtevēji, kā šī tā arī otrā būvētā, līdzīgas bija celtnes, līdzīgi bija kārdinājumi, bet nelīdzīgas beigas, jo celtņu pamati bija dažādi. Kas ir celts uz pacietības stingrā pamata, tas nešķobās nekādos kārdinājumos un pārbaudījumos, bet kas celts uz nepacietības smilšu pamata, tas pārbaudījumu neiztur. Un beigās mūs var pamācīt pastāvībā krustu nesot ļauno cilvēku izturības turgalvībā, jo tiem jāpacieš, ja tiem jāpacieš kas ļauns, Cik lielās briesmās sevi nostāda pasaules cilvēki, grēcinieki, saka svētais Augustīns, lai realizētu savus plānus. Netikļi savu apkaunojošu iekāru dēļ, slepkavas, ja tie grib sasniegt savu upuri. Tirgotāji iegulma dēļ, kad viņi brauc pa jūrām, nodod briesmās miesu un dvēseli un meklē nepazīstamas zemes. Cik daudz viņi cieš un cik izturīgi ir laicīgās mantas dēļ bet tu kavējies ar pastāvību nest krustu mūžīgās dzīves dēļ. Un arī tagad dosimies vēl vienā nelielā mūzikas pauzē, lai pārdomātu par šo krusta nešanu pastāvībā. Gatavs pazaudēt sevi, lai tiktu atrasts es tevī, mirdzēt tavā spožumā nekur tālāk vairs neiet, bet palikt tepat. Rādi ceļu pie sevis, lai nepazūdu bez tevis. Piespied mani tuvu klāt, ar rogli dēgošu šķīstī, lūpas manējās kungs. tev piedaru es tev dzīvoju es tev dziedu dziesmu šo tev dzīvoju es tev, dziedam dziesmu šo tev. Dziedāsim vēlreiz. Gatavs pazaudēt sevi, lai tik tu atrasts es tevī, mirdzēt tavā spožumā, nekur tālāk vairs neiet bet palikt tepā pie tevis kungs. Rādi ceļu pie sevis, lai nepazudu bez tevis. Piespied mani tuvu klāt, ar ogli degošu šķīstī, lūpas manējās kungs. Yeah, yeah. darbojas tev, dzīvoju es tev, dziedumu dziesmu šo tev. jūs pacelt savas rokas un tiešām pateikt šos vārdus Dievam, kā tāda lūkšana šajā vakarā. Un teikšu, jūs pacelt savas rokas, lai tas tiešām ir par zīmi, ka jūs izvēlaties sekot viņam un lūkoties uz krustu un ļaut, lai tas jūs ved tālāk uz priekšu. Tev up that pēc mūzikas pauzes esam atpakaļ un turpināsim mūsu pārdomas, pārdomas par krusta nešanu. Iepriekšējās divās daļās pārdomājam par to, ka krusts ir jānes priecīgi, krusts ir jānes pacietīgi. Tad šoreiz pārdomāsim par to, ka krusts ir jānes arī pateicīgi, atklāti un par to nav jākaunās. Tad ir vēl kāds veids, kā jānes krusts, lai tas mums kļūtu dziedinošs un derīgs. Krustu vajag nest ar pateicību Dievam. Ne tikai vienu reizi vien apustulis mudina pateikties Dievam visās lietās, un tā tad arī par krustu. Svētais Jānis Hristostoms saka, tas ir Dieva prāts, vienmēr pateikties – tās pieklājas saprātīgai dvēselē. Tu pacieti ļaunu, bet ja tu gribi, lai tas nebūtu ļaunums, saki Dievam paldies, tad ļaunums pārvērtīsies par labu. Saki ar iebu, kunga vārds lai ir slavēts mūžīgi. Ja mums gadās kāda pretestība, pacietīsim to drosmīgi, pateiksimies Dievam un tad saņemsim līdzīgu algu ar svētajiem. Krusta nešanas laikā pateikties Dievam, tā ir taisnīga, Dievu mīloša cilvēka pazīme. Cik bieži kādas bēdas nāk pasaulē, saka svētais Augustīns, dievbīgie, kā svēti trauki pateicas Dievam, kas sevi pagodinājis viņu ciešanās, Bet augstprātīgie, kas nodevušies netiklībai, ir skopi, tie zaimo un kurn pret Dievu sacīdami. Kā gan, kādu gan lielu ļaunumu esam izdarījuši, ko esam parādā, ka mums vajag ciest. Bet kā gan tu iespēsi, saka svētais Jānis Krisustums, slims būdams un sāpju pārņemts Dievam pateikties? Viņš pats arī atbild, viņu patiesi mīlot, jo nav nekas, ko nepārvarētu sirsnīga mīlestība. Tāpēc Dieva mīlestība ir iemesls pateicībai krustu nesot un ciešot. Aplūkosim arī to cilvēku piemēru, kas nesuši sevišķi smagus krustus ar pateicību. Tas redzams jau pieminētajā, pieminētā dievbijīgā Tobija dzīvē, kas no pašas bērnības bija dievbijīgs un ievēroja viņa baušļus. Viņš nekļuva saīdzis pret dievu, kad palika akls, bet nesadricināmi palika dieva bijāšanā, pateicībā dievam, slavēdams viņu visās savas dzīves dienās. Arī trīs jaunekļi uguns ceplī slavēja Dievu vienā balsī sacīdami. Slavēts esi tu, kungs, mūsu tēvu Dievs, augsta goda cienīgs un augstāks pār visām lietām visos laikos. Vēl vairāk svēto tu atradīs jaunajā derībā, mēs atradīsim jaunajā derībā, starp kuriem pirmais ir pats Kristus, visu svēto svētais, kas pateicās savam debesu tēvam tad, kad viņš uzmodināja Lāzaru no mirušajiem, tad, kad lauza maizi pēdējo vakaļu laikā. To darīja arī Pāvils un Sīls, kuri daudzu sitienu saplosīti cietumā, nakts vidū lūdzās, slavēja Dievu un pateicās viņam par visiem sitieniem, ko bija saņēmuši. Un pēc viņiem vēl daudzi citi svētie, kuri krustus, krustos un ciešanās palikuši pateicības un pateicībā un priecīgi pacietībā. Un ja tu šīs lietas piedzīvo, saka svētais Jānis Rizostoms, tad saki arī tu pateicību Dievam, jo viņš piešķīris daļu no tā arī tev, un nevis aiz dusmām, bet aiz lielas mīlestības. Otrakārt, nepieciešams, lai krustu nestu atklāti, jo to darīja arī pats Kristus. Kāpēc mēs gribam kaunēties no krusta? Kunga vārdi skan tā – Ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to es arī apliecināšu savu debesu tēva priekšā. Bet kas manis kaunēsies cilvēku priekšā, no tā es kaunēšos manā debesu tēva priekšā. Un neviens starp jums, saka svētais apustulis Pēteris, lai necieš kā slepkava vai zaglis vai zaimotais vai svešas mantas iekārotais, bet kas cieš, lai cieš kā kristīgais, un tad lai viņš nekaunās, bet jo vairāk slavē Dievu Kristus vārdā. Atklāti krustu nesis arī svētais Pāvils, kas nav lepojies ne ar ko citu, kā vienīgi ar krustu, un arī atklāti nesis uz miesas kunga brūces. Turpmāk viņš raksta, neviens, lai man nebūtu apgrūtinošs, jo es nesu savā miesā kunga Jēzus brūču zīmes. Tik bieži pieminētais svētais Jānis Rizostoms saka, Pāvils raksta, ka viņam ir nevis brūces, bet gan, ka viņš tās nes, kā kāds no ķenišķīgajiem karognesējiem, kas lepojas ar iegūto uzvaras zīmi, un tur to augsti pacelt. Tā Pāvils lepojas ar savām brūcēm un nes tās apkārt ar godu. Izskatās gan, ka krusts būtu nicināma lieta un tāpēc slēpjama, bet tas tā ir tikai pasaules acīs. Debesīs un dievbijīgiem cilvēkiem tomēr tas ir gods un tieši visaugstākā pagodin, visaugstākais pagodinājums. Pasaulē nicināms ir, pasaulē nicinām ir arī nabadzība, bet mums godājama. Kļūt nievētam ir pasaulē zaimojuši, bet mēs lepojamies ar to. Lūk, kādu godu atrod svētais Pāvils ar krustu, ka viņš savā vēstulē efeziešiem saka, Pāvils, Jēzus Kristus gūsteknis un brālis Timotejs. Cik skaists nevis augstprātības, bet gan važu un saišu tituls. Patiesi daudzas citas lietas viņu dara lielu un godājumu, piemēram, tas, ka viņš bija trešajās debesīs, bijis paradīzē, dzirdējis lielus neizsakāmus noslēpumus, bet ar tiem viņš nelepojas. Lepojas viņš vienīgi ar savām ķēdēm, jo tās viņu padara vēl daudz godājamāk. Bet kāpēc? Pirmkārt, pirmās bija brīvprātīgas kunga dāvanas un balvas, bet ķēdes bija kalpa pacietības un lēnprātības zīmes. Patiesi mīlētāji parasti mēdz mīlēt vairāk to, kas Viņiem savu draugu dēļ ir jāpacieš, nekā to, ko saņem labu no tiem. Tā saka svētais Jānis Hristostoms. Un te varam atcerēties arī svētā Augustīna vārdus, kurš saka, bezdeviem krusts ir par lielu izsmieku, bet liels noslēpums tas ir tiem, kas ir dieva bīstas. Pēc ārēja izskata tā bija nicinoša lieta, kad Sauls meklēja sava tēva ēzeli, bet pa to laiku, kamēr viņš ēzeli meklēja, viņš atrada karaļvalsti. Tā arī krusts izliekas nicināma lieta, bet ar krusta nešanu nonāk dabasu valstībā. Un kā to nosauc svētais Pāvils? Jūdiem tā ir apgrēcība, pagāniem muļķība, bet aicinātajiem Dieva spēks un gudrība. Beidzot, vēl jāievēro, ka krusts jānes pienācīgā veidā, lai tas nekļūtu mazāks un vieglāks. Labā puse krusta nešanā ir auglīgāka un ērtāka par kreiso, bet ar labo pusi saprot prāta gatavību. Bieži notiek, ka divi vienādas, vienādā spēkā un stiprumā tomēr to pašu nastu nevar panest ar līdzīgu vieglumu, jo viņi to neņem vienādi ar vienādu veiklību uz sevis. Bet šī izveicība mazāk pastāv miesas spēkos kā garā. Aizvien bieži citātais svētais Jānis Rizostums saka, kā viens krusta nešanu padara sev vieglāku, bet otrs sajūt sāpes, tas rodas tādēļ, ka viens pastāvīgi ir ar labu prātu, bet otrs mazdūšīgs. Krusta veids un smagums tur nav vainojams. Krusts gan ir grūts, bet ar labu gribu to padara vieglāku, cerot uz nākošiem labumiem. Jo kā tirgotājs neievēro nākošā ieguvuma dēļ pūles un darbu, braukdams savā kuģī uz tālām zemēm, un kā karavīrs nebīstas no ievainojumiem uzvaras dēļ. Tā patiesa arī mums, uzlūkojot debesis un debesu labumus, lai ir spēks un stiprums panest arī smagu krustu ar pastāvīgu garu. Tādas ir mūsu pārdomas šodien par šo krusta nešanu, kas mums ir jānes ar prieku, jānes pastāvīgi, jānes uh, pateicoties, jānes nekaunoties, jādara tas atklāti. Un tiešām, lai Dievs katram no mums palīdz, ka mēs savu krustu nestu kopā ar Kristu, nestu to lielākam viņa godam un arī mūsu pašu veseļu pestīšanai. Paldies, ka klausījāties un lai Dievs dāvā svētīgu adventa laiku. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!